На всю вулицю був один велосипед у вчительського сина Юрка. Увесь вечір чекали черги, щоб покататися. Сідло не опускалося. Отже, нога крізь раму і отако кособоко по стежці від молочарні до клубу. Тільки вітер пузирить сорочку. Василь Васильович усміхнувся. Прекрасні часи. А може, це ще й через те, подумав що в молодості не було відчуття біди, не було страху за близьких, певність себе, свого молодого організму, якого навіть не почуваєш, біс його знає. А зараз та й знай прислухається до кроків на вулиці та поглядає на годинник. Все не може заспокоїтись. Дурний далебі. А може, й не дурний усміхнувся самому собі тонко, іронічно і трохи сумно. Пригадалися тата й мама. Батько поїхав чи по дрова, чи по сіно, а мати пече до його приїзду хліб, і те й знай заникує до вікна. Йому те дивно. Він перекидає в долонях теплий пахучий осушок, а старший брат стягнув у гребінь тонкий аркуш паперу і так гарно видудукує. От би собі навчитися. Тільки ж мати тихіше та й тихіше. А тоді кинула лопату, кинула під решіток і просто волоса в чунях на босу ногу помчала на двір. Тру чути біля хати. І за інейний коні форкають просто в вікно. Його батько та мати не розчарувалися одне в одному протягом усього життя і не штовхнули їх в обопільну ворожість, ба навіть не приязь, ні бідність, ні важка до чорних кругів в очах робота, ні хвороби. І вони з Іриною так само живуть у злагоді. Щоправда, в них вони і розсваряться, і навіть у гарячу хвилину наговорять одне одному злих слів, але не таких, які зачіпають щось болюче, сутнє, чого вже не можна пробачити. Прохрипів годинник. Зозуля викукнула і зависла вниз головою. Він загнав її щиглем назад у дупло, вийшов на вулицю. Було темно. Горіли тільки три ліхтарі з десяти. Від озера тягло вологістю. В кінці тротуару під вербами жеврів вогник від цигарки. Там хтось підстоював з дівчиною. Хто б то подумав? Либо у їхньому будинку дівчат не було але мало хто міг забрести в цю півтемінь. Аби не сполохати їх, пішов не тротуаром, а протоптаною в траві стежкою. Розділ 14 Ще зранку Тищенко пішов до майдана, і вони зачинилися в його кабінеті. Потім туди зайшов прядко, і не виходили звідти всі троє до 12-ї години. По всьому інституту знали про те, але в кімнаті, де працювала Ірина та Ірша, вдавали, що нічого не сталося, хоч незвична напруга опанувала обома і навіть клавою, і тиша була дзвінка та крихка як бельське скло. Мабуть, все те не обходило тільки соню, новеньку, що зігнулася над купою синьок, намотувала на пальчик лівої руки біляві кучерики. Вони в неї, як золоті бульбашки на воді. І сама гарна, мініатюрна струнка, вродлива на обличчі, повні губи гостренький носик, тільки надто самозакохана.